desse jeitinho. Oi, ah, ah, ah, é Jerry Smith, papai. Nesse jogo não vou tá sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, volta, volta, Volta, ah, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha baixo, falta rebolar pra cima. Faz o um movimento novo, quica, quica, quicadinha. Vamos fazer o bumbum delas que caem igual bola. Vem! Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica. Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica. jogo não vou tá sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Bola na trave, dá uma tremidinha. É escanteio, dá uma empinadinha. Volta, volta. Volta, volta, volta, pra baixo, volta, volta, pra cima. Faz um movimento novo, volta quicadinha, volta, rebola pra baixo, falta rebola pra cima, faz o um movimento novo, quica, quica, quicadinha. Vamos fazer o bumbum delas que caem igual bola. Vem! kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika noite, papai.